markus suura joyi aya go'o yahde laso no isa yamɗintiniri gonduɗo e ginnaaji gaɗa majjum ɓe jotti fongo goya to maayo gon nder leydi geresankooɓe de isa wurtino laana kanden gonduɗo e ginnaaru wurti nder anyeeje fotti e makko nder anyeeje ɗen o jooɗino baa gooto waawa haɓɓudemo ngam baa callali kaɓɓataamo ngam omo woowuno haɓɓireede geƴƴele e callali ammaa omo taƴa callali ɗin omo hela geƴƴele ɗen baa gooto du waawaa nanngirdemo e sembe nyannde fuu jamma e nyalooma ley annyeeje e baamle o woni omo huuɓa omo seekitoro kaaƴe o holliri iisaa o doggiri to muuɗum o sujidani ɗum o huuɓi faatoowi o wi'i iisaa ɓii allah towɗo ɗume jiɗɗaa waɗude kam hunanam saabe allah a torrataa kam o wi'i non ngam iisaa wi'iinoomo aan ginnaaru wurta e makko iisaa ƴamimo wi'i noy bi'eteɗaa du jaabi du wi'i jama'aare bi'eteemi ngam miɗen ɗuuɗi du eeli iisa sanne to wurtinaɗi nder leydi din sewre girooji mawnde no dura ɗon dow waamde ginnaaji ɗin ŋaarimo o acca ɗum en naata nder girooji ɗin o jaɓaniɗi ginnaaji ɗin burti naati nder girooji ɗin sewre den fuu doggi junniti wamde den saami nder maayo gon jooli iɗi gaɗa hano ujunaaji ɗiɗi durooɓe ɓen doggi kaalanowi ɗum himɓe siire den e seraaji mum himɓe ɓen jehi ƴeewoyde ko waɗi ɗum de ɓe garuno to iisa den ɓe ji'i gorko gondunoɗo e ginnaaji on no jooɗi no ɓorni kolte hakkillo mum warti kulal nangi ɓe yi'unoɓe ɗum ɓen kaalaniiɓe ko hewtino gondunoɗo e ginnaaji on e girooji ɗin nden ɓe puɗɗi ŋaraade isa dilla nder leydi maɓɓe de o natanno laana kanden gondunoɗo e ginnaaji on ŋaari isa acca o tokka ɗum isa salaniimo wi'i hootu suudu ma to koreeji ma kaalanaaɓe ko joomiraawo waɗanima e no o yurmoriima o yehi omo haala nder leydi bi'eteendi gure sappo din ko isa waɗanimo ɓe fuu ɗum hayɗiniiɓe markus suura joyi ayalase e go'o yahde lasooji ɗiɗi e tati no isa ummintiniri ɓii jairus e no yamɗintiniri debbo nyawɗo de isa naatuno laana soƴƴi fongo goya to maayo den jama'aare mawnde fiiliiɗum kaden takkol maayo ɗon nden gooto e hooreeɓe suudu waajordu bi'eteeɗo jairus wari yi'i isa hofi yeeso muɗum o eeli ɗum o eeliti o wi'i ɓiyam debbon hoosa mayde warde ko jungo ma dow makko heɓa o daɗa o wuura isa yaadi e makko jama'aare mawnde tokki ɗum faa no ɓilla ɗum debbo gom no tawa ton mo ƴiiƴam mum taccata ko waɗata duuɓi sappo e ɗiɗi o tampi sanne o yehi to sawrooɓe ɗuɓɓe faa junngo makko laaɓi ɗum fuu hoyanay mo nyawgum ɓeydoto tan o nani haala iisaa no haale o naati hakkunde jama'aare nden ngam o miili denii o meemi jabbaare muuɗum tan fuu o yamɗi tan o ƴuwiri gaɗa iisaa o meemi jabbaare mum wakkati mum da ƴiiƴam makko dari o maati nder ɓanndu makko o yamɗiti wakkati mum da isa du maati ko bawɗe gom iwi e muɗum yeƴiti hakkunde jama'aare den wi'i moy memi jabbare am a yiɓe makko ɓen bi'imo a yi'i jama'aare no ɓillima nokku fuu de aɗa ƴama moy memima amma omo dara filiɓe mo fuu faa o yi'a memuɗomo on debbo on huli faa no diwna gam no andi ko waɗi wari heppi yeeso makko haalanimo goonga iisaa wi'i mo bandam debbo gonɗinol ma yamɗintiniima yahu e jam a daɗii e nyawu ma wakkati iisaa haaldanno e debbo on sey woɓɓe ƴiwɓe to suudu jayrus hooreejo waajordu on gari bi'i jayrus ɓiya heddaake handa tampinaa moodibbo o kaden amma isa hettinaaki haala maɓɓe wi'i jairus to hulu gonɗin tan o accay baa gooto yahda e makko sehana piyer yakuba e minyum yahaya wakkati ɓe jottino wuro hoorejo waajordu on isa tawi ɗon jama'aare himɓe no boya no nyono e sembe de o naatuno den o wi'i ɓe ɗume woni bojji ɗi e olko goo suka o mayay o ɗaani tan ɓe jaltini haala makko nden o wurtini ɓe ɓe fuu o naatidi e baaba suka on e innum e aayiiɓe tato ɓen nder suudu to suka on tawa ton o nangi junngo mum o wi'i talita kumi maana majjum woni suka debbo umma suka on ummi wakkati mum da no yeha duuɓi makko no sappo e ɗiɗi ɗum hayɗini himɓe ɓen sanne isa tilsini ɓe to ɓe andina ɗum baa gooto o wi'i ɓe kokke suko on ko nyaamete